Գերգիծական մանրապատումներ։ Մկրտիչ Սարգսյանի հուշերը Ավետիկ Իսահակյանի մասին։ Ավետիկ Իսահակյանը Հովանես Թումանյանի մասին։ Շրջապատել ենք մեզ բանաստեղծին, կանում ենք նրա յուրաքանչյուր բառը, յուրաքանչյուր խոսքը Իսկ նա սիրում էր մեր երիտասարդների շրջապատը։ Հարցնում է. Որտեղ են ծնվել, որտեղից են մեր արմատները, բնիկ են թե գաղթական։ Օրինակ դու, տղա ջան, որտեղից ես։ Զանգեզուրից եմ։ Դու Շիրակից եմ։ Իսկ դու ես էլ Ղարաբաղցի եմ։ Բա դու Ջավախքից։ Եվ այսպես բոլորի մեկ-մեկ հարցեր բաց ոչ անկետային, այլ իսահակյանական։ Բոլորին ասելու խորուրդ տալու, ինչպես ասում են, ազգնուտակը իմանալու պահանջ ուներ մեր վարպետը։ Նայում է ինձ, «Ջավախքից ես, ես մեկն էլ Շիրակից է, երկի հեքիաթի եւ բանաստեղծության աշխարից է»։ Իսկ Ղարաբաղցիք եւ մյուսները մեր երկն ու բանաստեղծությունը պահպանող մարտիկներ են։ Սասունցիք եւ մուշեցիք մեր ծուր Դավիթներն են, ֆիդայինները, Նախճիվանցիները մեր գողթան երկերն ու առասպելները հորինողները։ Այսպես է հայոց աշխարը, ամեն գավառ մի աշխար, իր բնորոշ բարոբանով, արհեստներով ու արվեստներով, հետո լռում է, խորհում է գզակը ծուպին հենած։ Այ կարող եք ասել ով է մեր մեծագույն բանաստեղծը եւ նայում եք քննախույզ ժպիտով։ Դուք միաբերան ասում ենք բոլորս։ Իսահակյանի հայացքում կասկած կա։ Երևի համաձայն չէ։ Լավ բան եք ասում, ճպտում եմ։ Եթե ես հավատամ, իհարկե, քաղաքավարությունը եւ ցերուկիս չվշտացնելու ցանկությունն է խոսում ձեր գնահատականի մեջ։ Այլապես կասեիք, որ մեր մեծագույն բանաստեղծը Օհանեսն է, Թոմանյանը, որ նրա երկու բանաստեղծություններով, ազգ ու առասպելով, նրա հայկականությամբ լծված հայ աշխարը։ Նրա անմահությունն անգամ գնալով պետք է զորանա, ինչև շատերի աստղերը կխավարեն ժամանակի անողոքությունից։ Նրա աստղը գնալով պիտի մեծանա, խզորանա, արեքակի նման, միշտ փայլի։ Ավետիկ Իսահակյանը եւ Եղեշի Չարենցը 50-ական թվականների կեսերին էր։ Խորհրդային միության կոմունիստական կուսակցության 20-րդ համագումարից հետո սկսվել էր անհատի պաշտամունքի սուր քննադատությունը եւ ստալինյան բռնապետության զոհերի ռեաբիլիտացիան։ Եղիշե Չարենցի բարի անունը, որը անողոք ժամանակաշրջանն անգամ անզոր եղավ ստվերել, արդեն վերադառնում է ժողովրդին, որպեսի նրա հետ ապրեր իր անմահությունը։ Գենտկոմում կազմում էր նրա ժողովածուն։ Հանրապետությունը պատրաստվում էր նշելու իր մեծ զավակի 60-ամյակը։ Ժողովածուն կազմելիս առաջացավ ներքին մի հարց. Ինչպես վարվել Եղիշե Չարենցի Էլեգիա գրված Վենետիկում պոեմի հետ, որ հեղինակը քննադատում է Ավետիք Սահակյանին նրա հին եւ այսպես կոչված մանր բուրժուական հայացքները։ Որոշվեց ձեռնպահ մնալ այս գրքից, որբեսի ցավ չպատճառվեր 80-ամյա մեր դասականին։ Այս բոլորը հասել էր Ավետիք Սահակյանին, որի վերաբերմունքը պոեմը ժողովածուից հանելու փաստին բավական բորն եղավ։ Մի օր կենտկոմի աշխատակիցները լսեցինք, որ վարպետը դուրս է եկել գրողների միությունից եւ գալիս է կենտկոմ։ Լուրը արագ հասավ կենտկոմի առաջին քարտուղար Սուրեն Թոմասյանին, որը բանաստեղծին դիմավորեց հիմնարկի շքամուտքի արչև եւ ուղեկցեց դեպի իր ընդունարանը։ Հանդիպումը բանաստեղծի հետ տևեց 1 ժամ, որից հետո Ավետիք Սարգյանին մեքենայով տարավ գրողների տուն, իսկ մեզ մշակույթի բաժնի աշխատակիցներից հրավիրեցին առաջին քարտուղարի մոտ։ Մեծ մարդ է վարպետը, խոսեց Սուրեն Թոմասյանը։ Նա խոր վիրավորանք է ապրում, որ Չարենցի ժողովածուից հանվել է Էլեգիա գրված Վենետիկում ստեղծագործությունը։ Նա ասաց, որ միանգամայն ճիշտ է Չարենցը իր գնահատականներում։ Եթե Չարենցյան ժողովածուից այս գործը հանվի, դուք ինձ ու ցնամյա ծերուկից բարոյական մեծ հարված հասցրած կլինեք։ Խնդրում եմ, Էլեգյան վերադարձնեք ժողովածու։ Եվ կարծում եմ, ասուհետև ասաց Սուրեն Թոմասյանը, մենք իրավունք չունենք նեղացնելու վարպետին եւ հարկավոր է անհապաղ վերականգնել Էլեգյան։ Քարտուղարն անհետև կարդաց մի երկտող, որ նրան հուշել էր բանաստեղծը ապրեի, տեսնեի անին ազատված, մեռնեի, չտեսնեի Սևանը ցամաքած։ Բանաստեղծն այնքան էր հուզված, որ Սևանի անունը տալուն պես լցվեցին աչքերը։ Եվ ես նրան խոստացա ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները Սևանի փրկության համար։ Այսպես ավարտվեց Իսահակյանական միսիան հաղթանակով։ Ավետիկ Իսահակյանը Ախալցխայում։ Վարպետը 1940 թվականի ամռանը եղավ Ախալցխայում։ Այցելեց նաև գյուղերը։ Ամառային գյուղատնտեսական աշխատանքների երրուն շրջանն էր եւ հասկանալի է, որ կոլտնտեսականները գտնվում էին հանդերում եւ այգիներում։ Գյուղերից մեկում հանդիպումը բանաստեղծի հետ կայանում է դաշտում, սաղարթախի ծառերի տակ։ Հանդիպանը մասնակցում է ողջ գյուղը։ Բանաստեղծի երկրպագուները պարզապես հարցախեղտ էին անում սիրելի գրողին, եւ ահա տարօրինակ հարց է տալիս մի գեղեցկուհի։ Վարպետ, ասել է նա, ինչու 1905 թվականին դուք ընկաք Հռոմսիմի գիրկը, պայթել է ծիծաղը։ Վարպետն ամիջապես կռահել է, որ խոսքը վերաբերում է բարին եւ գեղեցկուհին հարց է տվել ինչ որ մեկի թելադրանքով, որը պետք է հասկանալ այսպես. Ինչու դուք 1905 թվականին ընկաք հորնատեսության գիրկը։ Եվ բանաստեղծը պատասխանել էր իրեն հատուկ հումորով. Ինչ արած, հարգելիս, քո գիրք ընկնել չհաջողվեց, ես էլ ստիպված ընկա հորմսիմի գիրկը։ բժշկի մոտ։ Չգիտեմ, վավերական փաստ է, եղելություն թե ժողովրդական ստեղծագործություն, սակայն միշտ պատմում է առաջացնելով լսողին բարի ծիծաղը։ Դերենիկ Դեմիրճյանը մի քանի անգամ նույնիսկ անառիթ գլուխ է գովացել Իսահակյանի մոտ իր չթարամող առնականության, իր սիրային արկածների մասին շարժելով Կենսասեր վարպետի նախանձը, որի վերահաս ծերությունն արդեն զսպանակելիս է եղել բանաստեղծի սիրային բռնկումներն ու երանդը։ Եվ բանաստեղծը ճարահատյալ դիմել է բժշկին, խնդրելով վերականգնել ձերքից գնացած իր առնականությունը։ Բժիշկ օրորել է գլուխը թերահավատորեն։ Ուշ է վարպետ, ուշ է։ Ինչու՞։ Դերենիկ Դեմիրճյանը համար ուշ չէ։ Չէ որ մենք հասակակիցներ ենք, բայց նա տակավին ջահել է, կայտար։ Ո՞վ է ասում, հարցնում է բժիշկը։ Ինքը, ինքն է ասում։ <laughs> Վարպետ, դու էլ ասա, ժպտում է բժիշկը։ Կեր, տղա ջան, կեր։ Իսահակյանի տան վրա պակը դրել է իր գործակալը, որ հետևի ելումուտ անողներին եւ ինչ իմանաս թե ինչ է հետաքրքրել այդ սարսափելի հիմնարկությանը։ Բայց այս դեպքը կատարվել է 1955 թվականին բանաստեղծի ծննդյան 80-ամյակի օրերին։ Ավետիք Իսահակյանի օջախում հյուրընկալվում են սփյուռքահայ գործիչներ, գրողներ, այգում ծխում են խորավածն ու քյաբաբը։ Մաղում է աշնանային սառը մանր անձրև։ Իսկ Բակի աշխատակիցը փողոցի անկյունում կանգնած հսկում է ելոմուտանողներին աշխատելով բաց չթողնել ոչ մեկին, այնպես որ հավքնիր թևով, ոսնիր պորտով անկարող է առանց իրեն մատնելու թափանցել մեծ բանաստեղծի բնակարանը։ Ահա այդ պահին էլ կատարվում է մի զարմանալի երևույթ, որի համար էլ ասում են հիմնարկի բծախնդիր ղեկավարները ստիպված են եղել հանել իրենց դիտորդ գործակալին բացում է վարպետի տան շքախումբի դուռը եւ խորովածը լավաշի մեջ փաթաթած վարպետը դուրս է գալիս ու ուղվում դեպի գործակալը։ Մոտենում է եւ մեկնում խորովածը լրտեսին։ Հե, վերցրու տղա ջան, վերցրու։ Տեսնում եմ այս ցուրտ ու թաց օրով չարչարվում ես։ Մի քաշվիր։ Վերցրու կեր, սոված կլինես։ Կեր։ Կին եւ տղամարդ Երևանում եւ աշխարհում նշում է Իսակյանի ծննդյան 80-ամյակը։ Մի օր Արաքսի Էդիլյանն ինձ հայտնում է, որ ինքը կցանկանար իր տանը հյուրերի թվում տեսնել նաեւ ինձ։ Եվ կցանկանայի արդյոք ներկա լինել վարպետի ընդունելությանը։ Իհարկե, խանդավառվում եմ ես։ Ով չի ցանկանա մի ամբողջ երեկո անցկացնել Ավետիք Իսակյանի հետ։ Ես այն ժամանակ աշխատում էի Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնում կուլտուրայի բաժնում։ Այնտեղ էր աշխատում նաև Արաքսի Էդիլյանը, զարգացած եւ լայն հետաքրքրությունների տերմիկին, որը աշխատում էր որպես մեխանագուրուհի, սղագուրուհի եւ վայելում է Իսահակյանի ընտանիքի բարեկամությունն ու հարգանքը։ Հյուրերն արդեն հավաքվել էին, երբ Երևած բանաստեղծն իր տիկնոջ հետ։ Նա քննախույզ հայացքով չափեց սեղանի շուրջ բոլոր մարդկանց եւ առանց ձևականությունների քայլեց դեպի երիտասարդների թևը տարեց կանա կաղմկեցին. «Վարպետ, դուք դավաճանում եք կավակներին, ինչու եք լքում մեզ»։ Գիտեք ինչ, մեղավորի նման շփտաց բանաստեղծը։ Ձեզ մոտ եթե նստեմ, մեր երեկոն կկորցնի իր փայլն ու ուրախությունը։ Տարեց մարդիկ ենք, պիտի խոսենք մեր հիվանդություններից, արյան ճնշումից, սրտային երևույթներից, մեջքի ցավերից եւ այլն, եւ քեֆի սեղանը վերածենք պոլիկլինիկայի։ Իսկ ջահելների երկն ուրիշ է սիրահարություն, բանաստեղծություն, աղջիկներ, մի խոսքով նրանց հետ լավ է, հաճելի։ Տարեսները նեղացած խաղացին, երիտասարդները ուրախացան եւ սեղանն սկսեց, ինչպես ասում են, աշխատել։ Իմ կողքին նստած էր սեղանի թակուհին, գեղեցկուհի մի աղջիկ, որ սիրահարված հայացքով նայում էր վարպետին։ Ճշմարտությունը պահանջում է ասել, որ վարպետը եւս տեսել էր սիրունին եւ հիացմունքից լուսավորվել էին նրա ծերունական աչքերը աղջիկն անպայման ցանկանում էր հարցեր տալ բանաստեղծին։ Ունկնդրել նրան. «Վարպետ, կարելի է ձեզ մի հարց տալ»։ «Իհարկե, կարելի է, Սիրուն ջան, կարելի է»։ Գյումրեցու շեշտված ակցենտով պատասխանեց վարպետը։ «Ուզում եմ իմանալ, ինչու է հասարակությունը ներում կամ աչք փակում տղամարդու անառակության նկատմամբ եւ չի ներում, իսկ անարգանքի սյունուն է գամում կնոջ նույն արարքը։ Իսահակյանը շփտաց. Ասեմ աղջիկ ջան, եթե տղամարդը անարակություն է անում, կնշանակե իր տան բաց պատուհանից թքում է դուրս։ Եթե նույնն է անում կինը, կնշանակե տան բաց պատուհանից թքում է ներս։ Երջանկության բանաձևումը։ Քիչ հետո Սիրունիկը տվեց երկրորդ հարցը։ Վարպետ, ի՞նչ է երջանկությունը։ Է, երբ ջահել էի, ասում էի երջանկությունը սիրելու մեջ է դարձա հասակավոր, ասում էի երջանկությունը ջահելության մեջ է։ Հիմա երբ հիվանդ եմ, ամոթ չլինի ասելը չեմ կարողանում միզել, ասում եմ երջանկությունը միզելու մեջ է։ Ավելորդ է ասել, որ այս բանաձևումը ծափուցիցաղի հրավարություն առաջացրեց ունկնդիրների մեջ։